ir aš išvydau angelą nužengiantį iš dangaus, laikantį rankose bedugnės raktą ir didžiulę grandinę. Jis nutvėrė slibiną senąją gyvatę, kuri yra velnės ir šėtonas, surišo jį tūkstančiui metų ir įmetė į bedugnę, užrakino ją ir iš viršaus užanspaudavo, kad nebegalėtų suvedžioti tautų, kol pasibaigs tūkstantis metų. Paskui jis turės būti atrištas trumpam laikui. Aš pamačiau sostus ir į juos sėdančius, ir jiems buvo pavesta teisti. Taip pat aš regėjau sielas tų, kuriems buvo nukirstos galvos dėl Jėzaus liudijimo ir dėl Dievo žodžio, kurie negarbino žvėries, nei jo atvaizdo, ir neėmė jo ženklo savo ant kaktos ir rankos. Jie atgyjo ir viešpatavo su Kristumi tūkstantį metų. Visi kiti mirusieji net gyjo iki pasibaigiant tūkstančių metų. Toks yra pirmasis prisikėlimas. Palaimintas ir šventas, kas turi dalį pirmajame prisikėlime. Šitiems antroji mirtis neturi galios. Jie bus Dievo ir Kristaus kunigai ir viešpataus su juo tūkstantį metų. Kai pasibaigs tūkstantis metų, šitonas bus išleistas iš savo kalėjimo ir išeis suvedžioti tautų gyvenančių keturiuose žemės kampuose, Gogo ir Magogo, ir surinkti jų kovai. Jų skaičius kaip pajūrios miltys – Jie žygiavo per visą žemės platumą ir apsupo šventųjų stovyklą ir mylimą į miestą. Bet nukrito ugnis iš dangaus ir juos prarijo. O jūsų vedžiotojas velnės buvo įmestas į ugninės sieros ežerą, kur dega žvėris ir netikrasis pranašas. Jie bus kankinami dieną ir naktį per amžių amžius. Paskui aš pamačiau didelį baltą sostą ir jame sėdinti jį, nuo kurio veido pabėgo žemė ir dangus ir nebeliko jiems vietos. Ir pamačiau numirusius, didelius ir mažus, stovinčius priešai sostą. Ir buvo atskleistos knygos, buvo atversta dar viena, būtent gyvenimo knyga mirusieji buvo teisiami iš užrašų knygose pagal jų darbus. Jūra atidavė savo numirėlius, o mirtis ir mirusiųjų pasaulis atidavė savuosius. Ir kiekvienas buvo teisiamas pagal darbus. Pati mirtis ir mirusiųjų pasaulis buvo įmesti į ugnies ežerą. Tai yra antroji mirtis ugnies ežeras. Kas tik nebuvo rastas įrašytas gyvenimo knygoje, tas buvo įmestas į ugnies ežerą.